ndamutse kandi mwegwe cyane cyane mwikundira isango ryo ku nama kuna muno munsi duhisemo kugaruka kandi ku kiyago cya politiki inyuma yo tuganiriye ku ruhara rw'abamenyeshamakuru mu gutsimbataza ingendo ya demokrasi mu gihugu no munsi dushimye kurabira hamwe ikibanza gifiswe n'imigambwe ikebura ubutegetsi mu gutsimbataza amahoro na demokarasi turarabira hamwe ingene igikorwa cy'imigambwe ikebura leta no munsi cyifashe ku rubuga intama zoba zibangamira icyo gikorwa amahirwe mu bikorwa iyo migambwe irangura imigenderanire y'iyo migambi ikebura leta n'umugambwe uri ku isonga ry'ubutegetsi n'intereraniro y'umwe wese kugira ngo ingendo ya demokarasi itsimbatare mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo dushyirye n'ino ibyo byose turi kumwe n'abatumire bane bavyagiye hano ku nama hari honorable Leonce ku mana cegera cy’umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafrodifu honorable mwaramutse Eh, ndabaramukije kandi ndabashimiye ndabakengurukiye kuba mwashoboye mwantumiye nkaba ndamukije n'aba turi kumwe dusangiye ikiganiro urakoze ubundi turi kumwe ni honorable leopold hakizimana ni umushingamateka akaba umwe mu bagize ibiro nyobozi by'umugambwe w'inyankamugayo cnr mu mfunyapfunyo y'igifaransa honorable mwaramutse n'amahoro neza ndakuramukije nyakuba mumenyesha amakuru ndaramukije nawe dusange ikiganiro kandi ndaramukije n'abarikora twumviza bose urakoze turi kumwe kandi na honorable jean de dieu mutabazi ni umukuru w'umugambwe w'intadebukirwa radebu umwe mu migambwe ikebura ubutegetsi honorable mwaramutse mwaramutse nyakubahwa mumenyesha amakuru mwaramutse abo turi kumwe ngaha ah, muri iki kiganiro kandi ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose Nakoze ubundi turi kumwe hano ku nama ni Nancy Ninete Mutoni ni umunyamabanga ku rwego rw'igihugu ajeje kumenyesha amakuru mu mugambwe w'abagumyabanga CNDD FTD uri ku isonga ry'ubutegetsi Ninete mwaramutse mwaramutse neza eh, ndamutse na namwe simiko muratwumviriza ndamutse n'aba turi kumwe ku nama rakoze utuma tuvuga mukatwumva ni eme tusa mitebutse uhagarikiye kino kiganiro nawe ni leonce bitariho jerome Nyonzi ndakiremesheje ndabipfurize mwese kuroranirwa mu banyu no mu byanyu mu nama n'ikiganiro sha radiyo isanganiro kumbure mu gutangura mbere mu mugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafurodebu ntanga umuco gatoya ngibwe gatoya si umugambi witiriwe ni umugambi waje wiyemeje guharanira gushinga no gutsimbataza indwara ya demokarasi mu burundi intwaro ishingiye ku mategeko n'amabwirizwa intwaro gukebura leta mhm. e, imigambwe itavuga rumwe na leta nka forodebu ubu ni imigambwe yiyemeje kuraba ingene e, indwara ndwara ya demokarasi yotsimbatoza mu burundi ingene iterambere mu gihugu byotsimbatara ingene kubana neza byotsimbatara mu gihugu ingene umuntu yogira ijambo eh, kwishyura umuntu akizana muri akishyira akizana muri byose na hose mhm. sinigwe ndanabidondagura muri byose na hose akumva ko atekanye mu gihugu cyamwibarutse ntiyumve kumenga ni umunyamahanga ntiyumve kumenga ni ibyo byoranga demokarasi ibyo uranga demokarasi mhm. twebwe rero twabiyemeje kubirwanira mhm. kandi n'ubu turabibandanya kuko ni urugamba rutoroshe urugamba rwa demokarasi ni urugamba rutoroshe eh, nagomba mbwira rero nti abakebura leta babaho mu gihugu kirangwamo intwaro ya demokarasi mhm. niho bishoboka mhm. no mu gihugu kirangwamo intwaro ya demokarasi urakebuye mu gasho ntuburonse ububasha bwo gukumira abandi uburonse ahubwo ububasha bwo kubegeranya kwegeranya abanyagihugu kwegeranya abo urongoye uburonse ububasha bwo kubateza imbere uburonse ububasha bwo guteza imbere igihugu mhm. kikaba igihugu cya bose twebwe rero turakubwira tugume tubyigisha twigishe yuko kwiba ari bibi gusahura itunga ry'igihugu ari bibi mhm. kwigungira kw'itunga ry'igihugu ari bibi kubuza abanyagihugu kwidegembya ko ari bibi eh, kubuza kw'imigambwe ikora ko ari bibi kubuza ko amaradiyo imenyesha amakuru bikora ko ari bibi si n'imyaka indwi si n'imyaka cumi demokarasi ni ingene ubuzima bw'igihugu butunganijwe mu nzego zose z'igihugu mu mihingo yose y'igihugu mhm. igisata cyose ufata ni ingene gitunganye niyo demokarasi ni ingene abantu bafashwe aho rero ibyo bitari ibyo bidashoboka wokebura gute cyo kubitwa nta kibanza cy'imigambwe ikibura leta gihari mu burundi nta kihari mugabo yo imigambwe irahari yokebuye leta ariko ikorera mu bihe bitoroshe mm. yego reka ndagaruka mbanza nkubitire kwa honorable jean de dieu mutabazi ahari demokarasi niho imigambo ikebura leta ironka urubuga rwo gukebura ubutegetsi mu burundi byifashe gute none wokeburira twebwe uko mu burundi tubibona mhm. tubanza kuraba iyo tuvuye aho tugeze niyo tujya mhm. murabibuka ko twigeze guca mu ntwaro z'igikenye z'amakudeta mhm. intwaro za ba micombero bagaza ba buyoya gushyika muri icyenda na gatatu hakasura kandi amakudeta ukabona yuko abantu ari abasirikare baza bagafata igihugu ku nguvu ibyo biriko biraba ubwicanyi munwa imyaka 10 irahera hama rero turagira imana imana iracana mu bihumbi bibiri na gatatu eh, intambara irahagarara abari mu ishyamba bagenda baraza tukabona rero yuko ikintu twebwe twokwama tuko turaraba cya mbere ni uko iyo demokarasi Mhm. mugo utegeza kumwubaha ugaheza ugashikiriza icyumviro cy'iwawe mhm. nicyo twifuza muri demokrasi hanyuma rero demokrasi irangwa n'ubwigenge bwa bw'abenegihugu bagatora abarongozi babo kuva ku mutumba gushaka ku mukuru w'igihugu hama muri izo ndongonzi batoye ukoze neza bakamwongera biciye mu matora uwukoze nabi bakamubogoza eh, hanyuma rero hakaza ikindi cyerekeye kimwe bita mu gifaransa pluralisme no kuvuga imigambwe myinshi mhm. twebwe aha iwacu turafise imigambwe irenga mirongo ibiri n'itanu kandi imigambo itari mike irajya mu matora bamwe mhm. abashatse bagashyigikiranira abashatse bakareka gushikirana n'inka bimwe bita inani mhm. inani hanyuma rero tukagenda tugahiganwa hanyuma rero ikintu tubona yuko gushika umunsi eh, ntuzeye kiriko kiraza naho nta byera nka de ni hamwe usanga nk'ubabwiye ati wabaye uwa gatatu agaca yanka akavuga ati kagenda abaye uwa kabiri uwo babwiye ngo yabaye uwa gatandatu akanka umugabo rero mu gihe uvuze ngo ubabwiye bani bande bamubwire ni ni ni ni wa mugwi ujejwe eh, gutunganya amatora muga mhm. rero kubera turiko turegereza demokrasi kutemera ikibanza umuntu eh, yarose eh, eh no kuvuga kwemeraho intahe kwemera aho intahe ishize hanyuma ikindi nacyo sinzi ko mufasha guhindura icyo bita igihugu aho intahe yiganza etadodruwa mhm. igihugu kigendera ku mategeko igihugu kigendera mu mategeko ku mabwirizwa eh, eh, bakubwira ati wowe rero ko kutemeye mhm. kutemeye eh, ibyo umugwi ujejwe gutunganya amatora ikibanza yaguhaye mhm. niwungurutse mugabo uvuga uti icyo ntemeye ni amanota mumbwire mugabo mwebwe ndabubashe ugaca wunguruza muri senta yejejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro uba uri amategeko ukabitura uvuga uti je mbona ko ikibanza nahawe nabe n'igihugu sico nahawe n'uwo mugwi oya ntabyo eh, eh, none ko twese amatora urumva hariho abantu tuba twarizeye nk'ubu uravuga uti uyu mugwi je ndafiseyo abantu banje mhm. baraza kuncungira bariko twebwe turafise ikibanza hanyuma rero eh, suku sugushikuza mhm. turaheza turaraba tukaraba demokrasi hirya no hino muri mhm. bihugu ntuze duhana imbibe ari za Uganda n'ahandi uko vyifashe iyo hamaze kuja mu matora n'ibindi twe tukabona yuko turiko turatera intambwe naho nkumbu tutarashikira honorable tiko turavuga ibintu bijyanye n'uruhara rw'imigambwe ikebura ubutegetsi mu gutsimbataza demokarasi mu burundi imigambwe ikebura ubutegetsi irafite ikibanza ego murakoze mu menyeshamakuru nk'uko abandi babivuze imigambwe mhm. ikebura mu burundi iriho mhm. iriho nubwo badakebura kumwe kuko babwiye ko nka mutabazi hageze gukebura atuma agenda kandi kadashobora kubivugira ahera harafise igituma mm. ngabo twebwe hageze gukebura turabivuga kuko tuba tuzi yuko ibyo dukebura biri mu ntumbero yo kugira bubake Mhm. ariko rero hari imigambi yo gukebura duca twibaza duti mbe ibyo bakebura bimaze iki mhm. babikoresha iki ko twaba turi ko turakebura tugira ibi n'ibi n'ibi n'ibi washaka ugasanga mbere n'ukumvirizwa ntibyumvirijwe aho niho mhm. hari ikibazo n'ahandi hoho imigambwe ikebura yari ihari nk'umugambwe seneri uragerageza gukebura mugabo ibyo kebura birumvirizwa kuko eh, nk'uko mwabatanguye bivuga mu ntwaro rusange nta ntwaro rusange ubuvuzi ntwaro rusange ntushobora kuvuga intwaro rusange hatariho imigambwe ikebura mhm. icyo bita opozisiyo mhm. sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo yipfuje ngo ko azobona mu burundi ngo hatakivugwa ngo umugambwe ngo bamwe bavuga ngo hatavuga rumwe na leta mhm. ngo ivyo wonya ngo ntakeneye kubyumva aho wowe uzimanganije demokarasi kugira iboneke n'abo bantu bo muri opposition bagira icyo baterera by’ukuri mm abarundi bose hamwe mm -hmm. ingorane z'uburundi tuzikorere twese hamwe mm. nukuri nibaze uko ikibazo cy’amatora kizohava cigwa mu bibazo mpuzamakungu mhm. nivo ya union européenne ya union habe nk'amanama eh, mpuzamakungu kubereka none byosigura gute mhm. mu bihugu byose vyo muri Afrika iminsi yose haba ya abantu bose bavuga bati hari ingorane aho hantu rero hari ingorane mhm. mu bibazo mpuzamakungu kizokinda kiba ikibazo mpuzamakungu mhm. nka kumwe ikibazo cya demokarasi muri afurika cyabaye mpuzamakungu mhm. n'ikibazo cy'amatora birashoboka kuko amatora siyo yonyine aranga demokarasi hariho avuze ati amatora bivana n'ingene yagenze aha rero turakwiye gutera intambwe kugira by'ukuri amatora abaye bose Ninete ariho migambwe ikebura ubutegetsi uno munsi mukorana gute mu gihe kibanza kiye ubwa mbere hoho ni ugushima eh, ni ugushima intambwe demokarasi igeze ko mu gihugu cy'u burundi mhm. Hari abiyamirije bavuga bati oyaye demokarasi eh, si amatora mugabo sinzi ingene bavuga demokarasi atari amatora abaye ni ikintu gikomeye rero ni inkingi ikomeye mhm. kugira ngo dushobore gutsimbataza demokarasi mu gihugu mu gihugu rero tumaze imyaka cumi n'itanu mhm. dutwagwa n'inzego zitorewe n'abenegihugu mhm. inzego zihiswemwo n'abenegihugu n'imigambi abenegihugu bo nyine bitoreye icyo tutagifise nta na kimwe dushobora gushikako tudafise ubwo burenganzira bw'umwenegihugu kwitorera indongozi mhm. nta kintu na kimwe ubwo butungane bariko baravuga iryo terambere twama turi ko turashikiriza dushaka gushikako ntidushobora ko ibyo bitahari mhm. aha rero nabo nyine hajya hari imigambi usanga ihura Mhm. nk'uko uyu mushinga mateka yabivuze mhm. hari imigambi usanga ihura kubera twese nk'imigambwe duhamagarirwa gukora aho usanga hari nk'imigambi yo muri senedefite ihura n'iri muri senete ego kubera iki mhm. kubera ubwa mbere hoho imigambwe eh, murazi ko eh, imigambwe twigirijeho ihamagarirwa kugira iki gukorera kugira ngo ineza y'abenegihugu iboneke kugira ubuzima bw'abenegihugu butera intambwe bwisununure nicyo gituma rero usanga no mu migambi ishikirizwa n'icyo nacyo ni demokarasi nabo batakivuze mhm. kugira ngo imigambi irinde ibaho ihiganwe mhm. niyo ni demokarasi ego ni wifata eh. ko gucafuye oya erega gushyikiriza ikitagenda neza si si n'uburenganzira gusa cyangwa mbere umwitwarariko mhm. w'abanyamigambwe ni ni igikorwa duhamagarirwa n'amategeko ibwirizwa shingiro rero n'abidusaba rero n'abidutegeka ni itegeko turinda kuraba ko ibyo mm. nk'abanyamigambwe ubwa mbere aho ndi mhm. kuvuga nk'abanyamigambwe turafite ingene duhura tukaganira tugahanurana tugahanurana leta tugatanga n'ibyiyumviro birashe tugashyikiriza ibyiyumviro mm, bitandukanye bituma ya demokarasi iguma ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi mm. aha rero abasanzwe bakibura leta nk'uko uh, ubushikiranganji busanzwe butujejwe busanzwe mm. butujejwe nk'imigambwe bwamwe bwadukoranije ihako n'akarorero kamwe hariho forumu de pariti politiki ihuriro ry'imigambwe mm-hmm. twaba twakoranye bose bazana icyo baterereye kugira ngo eh, dushikire ryahangiro ryo kumwe n'igihugu yubaho neza dushikire ryahangiro ryo kuva mu bukene dushikire ryahangiro ryo guteza imbere igihugu ati nk'umuntu seni yahaye ikibanza cya kabiri twebwe ubwa mbere ho tubona ko eh, ikibanza gitangwa na bene gihugu ikibanza gitangwa na bene gihugu kandi ni byiza ko baronka icyo kibanza cya kabiri nibaza ko nabo nyine batabuze aho bafise eh, icyo kibanza bashobora kukibona neza n'icyo bari baragikoza hanyuma rero aha mu buzima bw'igihugu none bafite ikibanza cya kabiri nyine ahubwo kiranarenze kiranarenze kubera amategeko yose yose yose eh, aca imbere yabo aca imbere yabo ngo ni uko ngo uca witwa umwansi oya mm. mhm. ni ukuvuga ikibazo mwatubajije ni ikibazo cyane hari abantu bibaza yuko umuntu akebura leta negura leta cyangwa atavuga rumwe na leta nabyo birashobora gushika mhm. biva icyo leta iba yavuze nabyo mhm. birabaho ntagire mhm. umuntu rero acaza ngaho ngo niyo ntwaro nziza mu ntwaro tumaze gucamwo mm-hmm. haraba intwaro z'abagaragu aho umuntu bamugurisha ngira icuba bamwavuye kugura mm-hmm. akagenda ukagahera abagaragu rezesikara harabagurisha eh. barashavura baranga ko bagurishwa hanyuma hacaza ubugererwa mhm. kugeregwa mu ndwara za cami z'abantu mu by'icami barabizi mhm. bakaguha akantu ariko abantu barashavuye barabyanga nabyo nyine mhm. baca bahenda ko ariko barabahemba mm? mu gifaransa ngo ni kapitalisme wifise amahera yibye amahera akagukoreye cyangwa ntaguhembe n'ubu birashika hacaza intwaro izo zirahava za cami igisirikare ariko ubu rero turi ko twinjira muri iyo ntwaro ya demokarasi turi twinjira wowe wabuze ko twinjiramo mirongo icyenda na gatatu none ubu hahita imyaka hafi barayinjiyemo hanyuma abansi ba demokarasi umuvugizi wa senidefite yari kwarakoresha eh. mu ngiro tukabibonera mu ngiro nyakubahwa uri hafi y'ubutegetsi dukeneye ingiro amajambo twarayahaze ntacyo babuze babuze amajambo menshi twarayahaze mhm. dushaka byose biraboneka ku rubuga umuntu yidegembye bintunze rero ntabwo mvuge nti mu mafu gusa ntibakora kuko leta ibintu ko biraba mu gihugu aya mashyirahamwe buca yugara abanyagihugu birirwa barashwiragizwa mm. ariko kugira uzumve bagiye no kugira ankete no mu ziro mm. no ejo bundi numvise umushikiranganje wa mbere mm. yakubiti yagiye muri onateri ibintu yahasanze akamara amazi abo ah, bicaye abo badepite ni abantu bakwiye kwifata neza mhm. kuko iyo umuntu akuneguye mugabo ndemeye ibyo umupasoni eh, yavuze bose babivuze ati ukabikora urupfasoni mugabo arengeje urugero nawe ntuzobandanye urupfasoni mutabazi yavuze ati umuntu akwiyivye genda ukoma amashi imbere yo kuja kuyitwara ko yagize neza umuntu arabishikiriza haja mu gasho arabandanya avugira mu gasho hmm. umuntu barabicira mu gasho mugabo ubu hariho uburyo bwinshi bwo gushikiza ivyumviro ukandika whatsapp ugatira agatelefone ukabivuga mhm. bazotubuza kuvuga ariko burya tuzovuga kandi hajya kubura abantu kuvuga bituma baguma bagira inzigo bagira ishavu baratundura mhm. je nashimiye wa mbere kwe yaragiye yarakoranye abakozi baramubwira ibintu byose yavuye afashe ingingo ariko ntabwo tuzoja mu ngira ndahazi mm. ariko yari yagize neza dushaka nk'abijya mm. byo kuvugira mu kinyegerwa mu busandugu umuntu arinda kwinyegeza urumva we kujya kugira usikiriza icyumviro urinde kunyegera ufise abashinga amateka ufise ba musitanteri watoye ufise abakuri imitumba watoye ukarinda kunyegera nawe uvuga uti nk'ubu yagize neza mugabo ntawe uzi ko bizoja mu ngira nagomba nerekana akamaro k'abakebura leta ndabizi ko bitoroshe kuko wewe nkumvise abavuze ati iyo ukebura gufata nk'umwana sinababizi na ndabizi niko bimeze imigambi uba ufise aho rero aho tubikorera niho hari ikibazo reka ngaruka eh? uko tubikora naho tubikorera niho hari ikibazo kubera iki kubera abandi bavuga ati ukebura leta unegura leta ni umwanzi honorable jean dodieu mutabazi mufise amahirwe angana iki mwebwe aba muri mu migambi ikebura leta gushikiza ibyiyumviro bikumvirizwa njyewe nakubwiye kare Eh, ariko aravuga urabonamo akantu ka violence arakubita urutoke ku meza kagira iki urabona eh, arashyiramo ishavu mm. sinavuze karere mu gifaransa navuze ko ari radikari ni ukuvuga ni intagondwa mm. wava umutuka oya mm. oya kutagondwa ni ukudakura ahashize ntakura ahashize urabyumva mm. mugabo nkamubwira nti erega ntubona nk'ubu nk'aya matora muri amerika hari bayanka cyangwa bayakunda uko yagenze muga hariho ibintu bimwe baduha akarorero bakavuga ati nk'uyu muntu yatsinzwe mhm. uyu mukuru w'igihugu witwa Trump ntibujya mhm. icyo bita administration yiwe iraza gukinjura haze administration ya Biden nukuvuga rero burya iyo utatsinze mhm. hari ikibanza wemera wicara ko naho ushaka ikibanza gihanitse eh burya nukwemera hama mugari nanye ncanza no ico kibanza nico urimo c'abatatsinze urumva nako ndakubwa nti jeni mu batsinzwe no ubona ndumukuru w'igihugu mhm. nari mfite coalition mugari ikibanza ku mukuru w'igihugu yatowe mhm. baratonda ati mushikirize ibyiyumviro meze utabona agatonda umurongo bashikiriza iyo niyo ntumbero ya demokarasi Mhm. niko genda byumva ni nete dutere dusozera ikiganiro hari gakwiye gukogwa kumbure mu munota umwe kugira ngo n'aba bantu bo muri iyi migambwe ikebura ubutegetsi biyumve ko ikibanza cyabo kibakwiye by'ukuri uh, ubwa mbere hoho ni ukubanza gutahura koko uh, mhm. nuvuga uburenganzira twe dufise nk'abenegihugu mhm. guhanura leta kwikebura uh, kuyinegura uciye mu udashize isoni nta ngorane ni ugufasha igihugu kugira ngo dutere imbere mugabo rero tukaraba umwe wese ikibanza aciyiwe umwe wese ikibanza aciwe ntihagire uwiha ikibanza adafise cyangwa ntihagire ushaka kugabanya ikibanza cy'uwundi kubera umwe wese inguvu zerekanwa n'abenegihugu mu matora hamaro dushire hamwe izo nguvu umwe wese afise ufise nke nyinshi turwanye ubukene utunze abandi bakenye n'ibyo utunze bari gusahura mhm. turinda gukorera hamwe turinda gukorera hamwe abanyepolitike mhm. bose baba bari eh, ku butegetsi cyangwa n'aba bariko baraburondera kubera niko mhm. je nkunda kubyita kubera abatarashikirwa mugabo abariko ararondera gushika eh, ku butegetsi ibwirizwa shingiro ryo soko y'andi mabwirizwa yose riratwereka icyo twe duhamagarirwa gukora nk'abarundi nk'abantu kubera ubwa mbere mbere y'uko umwe umufurode wundi umurade wundi umuseneri wundi umuporo n'undi hehe ubwa mbere ho turabarundi tubanze rero dufate iyo iryo tegeko ibwirizwa shingiro ridutegeka mu bugwaneza n'umutima mwiza nawe ukantu honorable leopold avuga ati dukewe tugerekana ko ari abantu begejwe n'ubutungane mugabo bakaguma bapfunzwe aha ni ubutungane ko barumviriza mhm. aha nicyo gituma ibiganiro biba bikomeye mhm. nawe urumva ndazi ko si isabo bonyine kuvunira akagohe mhm. leta cyangwa abari ku butegetsi tubikore dufise umutima dufise ku mutima y'uko turi kubikorera igihugu Mm-hmm. turi dukorera uburundi two dukorera n'abana bazovuka inyuma yacu hama twamize kumvikana ariko twese turi kumwe bishoboka urakoze honorable leonce hari akantu uvuga uti akantu gatoya cyane k'imisogona mike ntogera ntavuze muri iki kirago cyerekeye imigambi ikebura ubutegetsi nako guhumuriza umwe n'abacu turi kumwe mutabazi mm-hmm. ndamuhumuriza ndamubwira iyo mvuze gukebura leta simvuga ubutegetsi simvuga iyi leta dushavure mm-hmm. gose ndabazi simvuga iyi navuze muri rusange amareta n'abakebura eh, eh. Oh? ariko ntuvugiye iyi mvuga mbwo nayo nyine irashobora kujyamo eh. muzikebugwa hanyuma rero ubu ndaguhumura iki wumvise ko atari iyi mvuga twarazibonye aya mahoro dufise uyu munsi ntibyamye uko abantu ntibategerezwa kubyibagira hama icya kabiri nta byera nka de turi ko tuvuga ibya demokarasi no gukebura n'ibindi ibyo rero dutegerezwa kubana tuvuga ati ibyo dufise byiza tubitsimbataze intambwe amahoro n'umutekano tubibumbatire hama demokarasi tubandanye gahoro gahoro twegerana ubumwe tubutsimbataza demokarasi tuyitsimbataza hama dutera intambwe tujya imbere honorable leopold akantu uvuga utaka sinogera ntakavuze muri kino kiyago cerekeye kumbura abo batavuga batagira iki canke bajya bose ibivuze byose ari gukoma amashi gusatira ntibibaze ngo abakunzi ntibajya mhm. abakunzi bo bakunda mhm. igihugu abo mhm. bita abapatiriyote ni abariko barakebura leta leta rero nifate ihe agaciro izo nkebuzo kugira igihugu kibe icy'abarundi bose gitera imbere cegeranije ibyiyumviro by'abarundi bose baba bari ku butegetsi n'abatari ku butegetsi ndababwiye yuko nk'uko yabivuze ati twese tuba abarundi tuzoba twashikiriye kw'iryo hangiro ko twese turi abarundi niko kajyamo nashaka gushikiriza urakoze cyane honorable leopold hakizimana nibutse yuko baserukiye umugambwe cnr w'inyankamugayo muri kino kiyago cyo ku nama wakoze no kucitaba eh, ndagushimiye nyakubahwa mu amakuru waduhaye aka kanya ndashimiye n'aba dusanga ikiganiro ndashimiye n'abarundi bose batwumvirije nkaca ntanga n'indamutso ku nyankamugayo zose ziri mu Burundi murakoze urakoze ishimire kandi Nancy Ninette Mutoni yaserutse hano ari umunyamabanga ku rwego rw'igihugu ajeje kumenyesha amakuru mu mugambwe w'abagumyabanga CNDD FDD bakoze kwitabira cyo ku nama murakoze cyane jerome ndashimiye cyane kuri uno butumire mwaduhaye hama ngashimira n'abo twasangiye ikiyago nshimira nawe bose badukurikiranye muri kino kiganiro murakoze murakoze ndagukengurukiye nawe honorable leonce ngirakumana nibutsa yuko uri cegera c'umukuru w'umugambwe w'inzira guhemuka sawa nyafurudebu wakoze kwitabira ikiyago cyo ku nama mwakoze nagomba nshigikira ibyumviro umushinga amateka leopold ashikirije ku bijyanye n'ingene ubutegetsi bwafata abakebura ababukebura na jewe ndagukengurukiye nkaba nkengurutse n'ivyiyumviro vyagiye biratangwa hirya no hino n'abagenzi banje bari ngaha cyane cyane mbwira mbwira eh, hariho bikenya bagiye urashikiriza vyiza nawe wenyene eh, hariho bikenya vyiza mm-hmm. yavutse mm-hmm. hanyuma nkashimira n'abandi bariko baratwumviriza ndabibutsa yuko ukubaka ari ukugereka ibuye ku rindi burya na mhm. demokarasi nayo nyine irubakwa urakoze ndagushimire nawe emeto mitebutsi watumye tuvuga bakatwumva nshimire kandi leonce bitariho yarahagarikiye kino kiganiro jerome niyonze manayidemesheje ikiyago cyo ku nama ndabipfurize mwese n'abagikurikiranye kururanirwa mu banki no mu byanyu naho ubutaha Guyana. mu nama n'ikiganiro cya radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro byabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bwugorore